amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo muri no joro nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amasasu yumvikanye ku muhinga mukuru w'Imana muri commune Shombo y'intara ya Karusi ngo yari umupolisi yarashe hejuru yigize inyuma abanyagihugu bamubuza guhagarika umuntu ubutungane bwamutumye Frederic bamvuga inyumvira naho yatanze imihoho mu burongozi bw'igisata kirabi bya politike mu runani Senared ngo nibisigura kugo runani ruriko rurasambuka muri ano makuru muza gukurikira insiguro zitangwa n'umuvugizi w'ugo runani Pankase Chimpayi ngo nta kuntu leta nayo yoguma yemeza ko isuka ririho hanyuma ntiboneke ku isoko mu ishyirahamwe ry'abaguzi abuko bagasaba ko hamwe sosumeto ushobora gutanga iyikwiye leta yo kugurura imiryango ababishoboye bakayirangura hanze mukanya kanya nido nido ry'ano makuru isanganiro iradiyo iduhuza dasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu bijyanye na politike gutanga imihoho kwa Frederic bamvuga inyumvira mu mabanga yo kuba umukomiseri ajejwe ibya politike mu runani senarede ngo ntibisigura ko urwo runani ruriko rurasambuka ibyo vugwa na Pankase Cimpaye havugira urwo runani asigura ko Frederic bamvuga inyumvira yatanze imihoho mu mabanga ariko atatanze imihoho mu runani senarede giriteka na misinarede kugira ngo abantu nuko batabizi neza bugizwe n'imiryango uretse ko ari cyegera cy'umugambwe sahwanya fodebu uri muri senarede ari muri senarede kubera yuko yabaye icyegera cy'umukuru w'igihugu aha rero abarundi bazumve neza yatanze imihoho mu mabanga yo kuba komiseri ajejwe ibya politiki yatanze imihoho yo kuva muri senarede ibyo rero ntibisa ni ukuvuga rero yuko umushinga ntarambugirwa federico n'uyu munsi ari mu rwego rwa senarede ariko kubona yarafise amabanga akomeye nk'aya akayavamwo abantu baca bibaza bati senarede iriko irasambuka si ugusambuka kw'abarundi tumenyereye yuko ibintu bitariko biragenda neza batigera bemera gutanga imihoho ko umurundi atanga imihoho benshi bibaza yuko aba ari imbwa yuriye inzu abantu bagomba kumva yuko gutanga imihoho mu mabanga uretse ko umuntu abifitiye uruhushya byerekana n'uko umuntu aba afise ubuntu umuntu aba afise ibyo yemera n'ibyo atemera aha rero nibaza yuko ahubwo umushinga ntawe bambaye federico abarundi bagomba kumushimira kuko ari mu barundi bake batanga imihoho mu mabanga urunanisi na kandi ngo bararajwe ishinga n'ingene hibonekeza gukwega amaguru mu biganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania Pancrase Cimpaya avugira urwo runani agasaba ibiro vy'umuhuza gutunganya vuba ibyo biganiro ingorane zishobora kuba senarede kuko senarede twamina nta gusaba ivyo biganiro senarede kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe irafise uko ibona ibintu byogenda kugira ngo intore kapetero nkuru nziza yateye mu gihugu ihagarare urumva rero yuko atari senarede yodindiza ibintu nibaza yuko ibisubizo iyo bitomoye woyironderera ku muhuza umuhuza we mumusaba iki muri kino gihe tubona umengo biriko birateba uyu muhuza tumusaba yuko ibiganiro byoba vuba bwango umuhuza tumusaba yuko ibyo biganiro bitotera Pancras Cimpaye yakuwe ku telefone na Evariste Nziko banyanka mu wa wajanye n'umutekano naho abantu babiri umugore n'umugabo baraye bapfuye batewe grenade muri rijoro ryakeye nk'igihe cy'isaha zine kwibarabara rya gatatu ku mutumba mparambo ya kabiri ni muri commune ya Cibitoke muri komine nako ya rugombo mu ntara ya cibitoke wayibateye ngo yabasanze mu nzu baryamye nk'uko vyemezwa n'ababanyi babo nabo mu ntwaro bavuga ko abo bantu bo babazize ko arabarozi umuntu umwe akaba yamaze gufatwa n'igipolisi amasasu yumvikanye ku mutumba wa Kiyange muri komine Shombo ni mu ya Karusi ku mutaga wo kuri uyu w'Imana urongo igipolisi muri yo komine amenyesha ko ari umupolisi yarashe hejuru ngo ngo yigize nyuma yigize inyuma abanyagihugu bariko bamubuza gufata umwe muri bo ivyo abo banyagihugu ariko bakabihakana n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye uwirongoye igipolisi muri komine ya shombo intara ya karusi amenyesha ko izo nsoro zarashwe n'umupolisi azirasa hejuru ngo ashwiragize abanyagihugu bariko banka ko afata uwitwa sabimana Leona afatwa ngo aronderwa n'ubutungane abanyagihugu baraho kwa Nsabimana Leonare aho yavuye afatirwa bemeza ko ariko ararenganwa bakabyegeka kuri chef de zone Nyarurambi yari kumwe n'uwo mupolisi akaba yari kumwe n'undi gwaruka atari ubwo kuri uwo mutumba nk'uko babivuga abanyagihugu bamenyesha ko uwo Nsabimana Leonard bamaze kumufata nk'uko byemezwa kandi n'umwe mu barongoye iyo komine ya Shombo twavuganye abanyagihugu bawe bati uwo muryango uri kuzira ubusa ukazira injyane z'amatongo yo mu muryango bamenyesha ko uwo muryango hari haciye indwi zitatu utewe n'umugwi w'imisore mu ijoro hanyuma umwe muri iyo misore arakomereka mu gihe ababanyi bari baje gutabara uwo muryango bati rero iyo misore hamwe n'uwo shefu de zone yari yararahiye ko bategerezwa kwihora bakamenyesha ko atakindi bazira ngo atari injyane z'amatongo ziri muri uwo muryango bavuga bavuga ko uwo mugabo Sabimana Leonard yoba yararahiye ararengwa ko atoriye amafaranga uwo musore yaburiwe ko mu ivuriro rikuru ry'ikarusi tumenyeshe ko bugize kabiri aho muri ako karere nyene mu kiringo kidashikana n'indwi havugiye amasase menshi cane karusi kararumye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Rakoze kararumiye tugume muri iyo ntara ya Karusi tubabwira ko abantu bane bo ku mugwa mukuru wa Gihogazi muri komine ya Gihogazi harimo n'umwigisha wo kwishure gisumbuye ryaho nyene babandanije bafungwa mu gasho k'igipolisi igifungo cyo gufungwa vy'agateganyo kimaze kurenga abo bantu bapfunzwe iminsi 18 mu y'amatohoza nk'uko mu gipolisi babivuga imiryango y'abo bantu ivuga ko bariko bazira imvo za politike ariko bakaba bafise umwizero ko bazorenganurwa kuko muri iyi ndwi bazokumvirizwa sangwa muri sanze kuri radiyo makuru twabateguriye arabandanya imifuko irenga ijana y'isukari niyimaze gufatwa mu kiringo c'indwi n'igipolisi kidasanzwe kijejwe kugwanya ibiturire mu ntara ya Cibitoke urongo ico gipolisi amenyesha ko bariko baratuza abadandaza iyo sukari bayikura hanze mu bihugu bya Kongo n'u Rwanda iyo yitwa Zambia ikaba ngo izogurishwa ica munara canke bayihe bantaho nikora abayidandaza bavuga ko iyo bayicuruza kubera kuburiya sosumo abanyagihugu bahora bayigura amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri ku kilo none ubu abayisigaranye bayigurisha amafaranga atari munsi y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi ya boko riratangazwa no kubona isukari itaboneka ku isoko kandi leta ivuga ko iriho Pierre Ndowaye avugira Boko asaba ko bafatwa ingingo zibereye kugira iyo sukari iboneke ngo hamwe sosumo bita ikundiye kuronsa isukari abayikeneye leta yo kugurura imiryango abadandaza babishoboye bakayirangura mu bihugu byo hanze Pierre Ndowaye yavuganye na Leonce bitariho murabona yuko haheze hafi amezi abiri icyo gifungurwa kitaboneka eh, ni ibintu bitumvikanira cyane cyane yuko ari igifungurwa twebwe dusanzwe twirimira twari twanasabye mbere y'uko binashobotse babona y'uko ishyirahamwe sosobo ritashobora kubandanya rigaburira abayikeneye bose bo kuba bugurura imihora isukari yo hanze ikaza muga rero urumva ico kibazo c'ibura ry'iryo sukare turabona yuko umenga ntibakitayeho ahubwo eh, ico bitaho cane ni guhindura ibiciro gusa aho mubona bidadikiye hoba ari hehe twebwe aho bidadikiye ntaho twomenya kuko natwe tubikurikiranira hamwe n'abandi na cane cane aho tutavyumva nuko murazi yuko eh, n'abajejwe itunganya ku munsi ku munsi iryo shyirahamwe sosumo nabo nyine batatanze inzu ihagije murazi neza yuko n'igihe c'abavugizi b'inzego z'igihugu umuvugizi wa leta nawe nyine yakigarutse ko mugabo muri abo bose nta nyishu yitomoye bigeze batanga ni ukuri aho kuza baragiti iruhande ahubwo muvuga neza ingorane zihari kugira ngo hatore umuti urama uwo muti urama nyine kugira ngo uboneke hoko iki ikintu cokorwa ni uko ishyiramo isusumo rijejwe guhingura zidandazwa yoheza rikazana ngaha ku isoko kuko ibyo eh, ari byo byose murazi yuko ariryo rifise uburenganzira bwo gukora no kudandaza icyo kidandazwa hanyuma ugasanga natwe tubikeneye ntitukironka ni nacyo gituma boheza bakavuga neza yuko icyo kidandazwa kihari kikaboneka cyangwa yuko bibananiye bakugurura imihora ubwo rero icyo tuzi ni uko kuko bavuga yuko umwimbu ubandanya ugenda neza gusuzuma binaniye yuko itanga ico kidandazwa leta yohaguruka igafata ingingo zose zishoboka byumvikana gatoya yuko leta ishobora gushinga igiciro hari ico giciro kicubahirizwe hanyuma ntihagire ikintu na kimwe gikorwa urumva yuko hariho ibintu bitumvikana gatoya wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro bitigiri by'abahitanywe n'igitero cy'abihebyi kuri uyu w'imana mu gihugu cya Iraq bibandanya kongerekana ubu abapfuye baharugwa ku ijana rirenga n'abashika ku majana abiri bakomeretse icyo gitero nk'uko tubisoma ku rubuga rwa RFI cyabereye ku mugwa mukuru ari wo Baghdad umwihebyi yagikoze ngo yaje mu modoka turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ukwikukira mu by'ubutunzi si byejo mu gihe uburundi bwaraye buhimbaje imyaka mirongo itanu n'ine bumaze buronse intahe yo kwikukira ikinyamakuru iwacu candika ko haheze umwaka uburundi buri mu ngorane z'ikiringo cya gatatu maze bikabugora gutera intambwe mu bijyanye n'ubutunzi mu turorero twerekana ko ataka ubutunzi bwifashe iwacu ivuga ko muri rusange umunyagihugu aronka umwimbo w'amadolari amajana atatu na cumi n'atanu n'ibice bibiri ku mwaka uburundi bukaba buza inyuma ku isi mu by'ubutunzi urugero rw'ubukene ngo ruri ku bice mirongo irindwi ku ijana inzara nayo mu bantu ngo iri ku rugero rwa baba ibice mirongo ine ku ijana n'ibindi mugabo ubwigenge nabwo ni ijambo rifise ikibanza mu mvugo y'ubutegetsi iwacu yandika ko igihe cyose amakungu yasabye Burundi kuganira atawukumiriwe irungikwa ry'abarorerezi b'ubumwe bwa Afurika yubahirizwa ry'agateka ka muntu leta y'ubujumbura yamanye ikigwanisho hagufi iyubahirizwa ry'ubwigenge bw'igihugu mugabo wisubiye ngo si bibi nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kivyandika iryo jambo ryarakoreshejwe cyane mu migenderanire yagiye iraranga Burundi n'u Rwanda hamwe n'ububirigi barashigisha akayi mu byumba bakihereza bakabona kuremerana ko hariho mbere n'ababikoreramo urudandazwa kubw'urukundo rw'ijuru rwa gasore ngo yosubiye gupfa itorokanirizo ry'amakuru net press ryavyanditse hasigaye amasaha make ngo hahimbazwe imyaka mirongo itanu 54 uburundi bumaze bwikukiye net press yemeza ko iyo njungu y'ukwikukira yobaye yarazuwe n'umukama Yezu kugira abe hafi y'abarundi bahanzwe n'injyane zishingiye ku bwoko canke intara zagiye ziburabuza iyo ntahe y'ukwikukira mugabo ku rundi ruhande ngo yohavura abibona mu maso yiwe bikamunanira kubyihanganira indwara y'umutima ikamuhitana gutyo agasubira mu ijuru amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru imyaka mirongo itanu n'ine irarangiye Burundi bwikukiye mugabo mwigisha ntaririmba ikinyamakuru cy'abigisha la voix de l'enseignant cyandika ko ubuzima bugoye ku muntu akora akazi karuhisha la voix de l'enseignant ivuga agashahara k'intica ntikize ukwigisha abana b'umurengera mu masomero ibikoresho bidakwiye umutekano muke n'ibindi ngo kuririmba no gutamba biracari kure kumwigisha nk'uko icyo kinyamakuru kibandanya kibyandika ku bihugu mirongo ibiri n'umunani bigeramiwe n'ihindagurika ry'ibihe mirongo ibiri na bibiri bitariho ngo biri muri Afrika. ego francine tubisoma mu itororokanirizo ry'amakuru abepe byandika ko iryo hindagurika ryatumye haka izuba ry'umurengera mu bice bimwe bimwe ahandi haba imyuzurira n'imiyaga y'ibihuhusi ndetse ntibyasize inyuma n'u Burundi mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka ABP ibona ko Afrika idafise uburyo bukwiye kugira ishobore guhangana n'iryo hindagurika Izuba ry'umurengera ryatse aho bita mu ihembe rya Afrika no muri Afrika y'uburaruko ishira ubuseruko hamwe n'imyuzurira myinshi yagiye yisubiriza muri Afrika y'uburengero ni bimwe mu byerekana ko afurika ihanzwe nitakurikiranira hagufi ibijyanye n'iryo hindagurika naho atari irungika ibyuka byinshi mu kirere ABP yandika ko Afrika izokogwa ko nihindagurika ry'ibihe kurusha iyindi migabane y'isi ikinyamakuru iwacu kiragaruka kikandika ku bicapo abantu bashira ku mibiri yabo kandi ku bihimba bya kure ngo biribonekeza ibujumbura aho abakenyezi n'abigeme bamwe bamwe bashira ivyo bicapo hafi y'ibihimba by'irondoka uretse ivyo gushaza ngo harimo n'akantu ko gukabura urabacapa agashugwe ku itako akanyugunyugu ku ishokero ry'amasigo umutima kucicariro n'ibindi iwacu ibona ko gushira ibicapo nk'ibyo hafi y'ibihimba by'irondoka bisigaye ari umugenzo ku bantu bamwe bamwe umwigeme yacafye akanyugunyugu ku ishokero ry'amafyigo ashikiriza ko ari ukugira ashaze mugabo uretse n'ibyo ngo birakabura uwubibonye kandi bibonwa n'inshuti ishika hirya gato umukenyezi yashize igicapo aho yicarira ntarya umunwa agira ati nta kindi nshaka atari ugukabura umugabo wanje ifatiye ku byo yagiwe n'umuhinga mu ndwara z'urukoba iwacu itera ku ngaruka z'izo bicapo ku mubiri irangi rikoreshwa mu kubicapa ngo ririmo ubumara bushobora gutera indwara ya kanseri iyo bishitse bukanyengetera umubiri biroye kure hoho ngo amafyigo n'igitigu nabyo nyine bishobora gufatwa aha ni naho duciye turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na leonce bitariho afatikanije na francine ndiyo ku bwayo ibihe byiza hose muherereye n'aho buta amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru